الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين اما بعد دهمین درس آخرین درس از مروری بر کتاب الحاد دکتر صالح سندی رسیدیم به محور چهارم محور چهارم وسائل پیشگیری وسائل روی روی با فکر الحادی چطور روبرو بشیم باش چگونه پیشگیری بکنیم و چگونه درمانش بکنیم این همه راه ها هست که باید بررسی بشه تا اینکه دامنگیر ما نشه دامنگیر جامعه ما نشه زن و همسر و بچه ما نشه خب مؤلف اینجا میگه ربما یقول قائل شو هذه الشخصي بقى الملاحدة في المجتمع المسلم قليل ملحدين كمان عندك فلماذا هذا التضخيم شرا قال بزرگ جلوهشون میدید ولماذا يطرح هذا الموضوع اصلا چرا اصلا بحث الحاد اصلا مطرح بشه إيه ارائه بشه والجواب ان يقال جواب پاسخ ما الذي يدري هذا القائل ان الالحاد قليل از کجا میدونه شخص كالحاد كامي عندك از کجا شما میدونید و من اين له هذا الحكم از کجا میگید چرا آمار گرفتید آمار دستتون هست بل لعل الواقع اسوأ مما نتوهم بكثير واقع حال روزمون شاید بدتر از اون تصور ما باشه ثم على تسليم أن هذا المرض العضال قليل في المجتمع المسلم فهل من الحكمة أن نتجاهله ونعرض عن الكلام عنه؟ الله تشون مثلا بفرز فرزان ما بگیم آقا مریضی و این درد کمه تو جامعه باید چشم بپوشیم از این درد این دنبال درمانش نباشیم نمیشه که از عقل و خلط و درک اینه که هر مریضی ما دنبال علاج و درمانش باشیم و هل من الحکمت والعقل ان اذا اكتشف في بلد وباء فتاک يهلك الحرث والناس ويخشى من سرعة انتشاره یعنی وقتی که مثلا ما یک بیماری در یک شهر جا و کشوری ما ببینیم که به سرعت داره انتشار میابه آیا از عقل و خرد و در که ما نسبت به اون مریضی و اون بیماری و اون وبا بی توجه باشیم بی مسئولیت باشیم خصوصا اون بیماری وبایی که فرد و جامعه و همه رو نابود میکنه کشت و کشتار و دام و نمیدونم کل زندگی رو نابود میکنه بعد ما نسبت به اون وبا و اون بیماری بیماری کشنده واگیر بعد بیتوجه باشیم لكن الحالات المسجله ليست الا حاله او اثنتين فقط یعنی چون یک حالت ما دو حالت داشتیم مریضی واگیره مریضی به سرعت داره انتشار میابه الان چون ما یکی یا دو نفر داریم نسبتش باید بیتوجه باشیم فهل من العقل حکمتی ان نعرض عن هذا الشأن بالکلیه لنه مصابین قليل چون کسانی که مبتلا به این بیماری شدن کم اندکم باید بیتوجه باشیم ام ان من الحکمت والعقل ان تستنفر جميع القوى وجميع الامكانات لدفع هذا الوباء از عقل و خرد اینه که ما باید بیایم جلوی و یعنی جلوی انتشار این مریضی رو بگیریم پیشگیری بکنیم از عقل و خرد مگه این نیست که در به رو ابتدا در نطفه خفش بکنیم جلو اون بیماری و اون مریضی رو بگیریم یا اینکه نه بیام رهاش بکنیم اصلا بهش بی توجه باشیم میگه میشه خصوصا اون بیماری و با که ما درمان و علاجش داریم فاذا كان هذا الواجب في اوبات الدنيا فما الحال مع اعظم وبا اگر قرار باشه که ما در مقابل بیماری ها و آلودگی ها یا وبایی که در این دنیا هست یا مریضی که هست اینچنین باید احساس مسئولیت داشته باشیم جامعه در مقابل اون احساس مسئولیت داشته باشه بدترین و سختترین و بلکه خطرناکترین بیماری اونم الحاد نباید ما در نسبت به اون احساس مسئولیت بکنیم و هو وباء جهد خالق تبارک و تعالی اونم وبای مریضی الحاد و انکار وجود خدا و الكفر برسالاته و انبیائه و کفر زیدن به پیغمبرانش و به پیام هایی که فرستاده از قرآن و تورات و انجیل ثم يقال ايضا هذا الوباء الفتاك ان سلم منه مجتمع فان كثيرا من المجتمعات تئن تحت وطأته سپس مثلا گفته بشه این بیماری کشنده اگر جامعه ما مثلا سرایت نکنه کسی از جامعه ما به اون مریضی مبتلا نشه دامنگیر ما نشده آیا ما باید نسبت به دیگر جوامعی که اون بیماری درش تاثیر گذاشته ما باید به آنها بی توجه باشیم خصوصا وقتی که تاثیرگذاری این بیماری را میبینیم و چگونه داره سید میکنه چگونه داره انتشار مییابه میبینیم چطور داره انتشار پیدا میکنه بعدم آخرش مثلا بیایم نسبت به اون بی توجه باشیم اذن فالطرح مفید اینجا باید موضوع مطرح بشه ولا بد لهذا ولذاك و اینجا هم باید گوشه و کنار این مطلب هم بهش بررسی بشه هذا فی العلاج این از درمان و ذاك فی الوقایه اونم از پیشگیریش و سعید من وعظ بغیره اون کسی سعادتمنده که هم پیشگیری کرده و هم اگر کسی آلوده و, و... یعنی اون مریضی بهش سرایت کرده درمانش بکنیم إن وسائل مواجهة الإلحاد كثيرة راهي مواجهه و مقابله با الحاد راهای داره لكن يجب اولا ان نعي انه لن يحصل في الغالب انحراف لاحد من شبابنا وانا اخصهم بالحديث لانهم الفئه المستهدفه من الملاحده غالبا ميكا أولا شيزي كي که باید ما درکش بکنیم این جوانان ما فقط مورد هدف واقع شدان خصوصا از طرف ملحدین ولن يجر إلى قذارة للحد إلا من تقصير حصل بوجه او به آخر یعنی اینها هم آلوده به فکر الهادی نمیشن مگر اینکه کوتاهی از ما رخ داده باشه از یک صورت و صورت دیگر من ذوی المسئولیت تربویه خصوصا کوتاهی از طرف مسئولین تربوی حالا والدین حالا معلمین در مدرسه ذوي المسؤوليات التربوية والعلمية والدعوية از دعوتگران كالأسرة والمدرسة شيخ خونه منزل باشا والمدرسة والجامعة والإعلام والمواجهين والدعاء رسانه انواعش چه انترنت و شبكه شبکه اجتماعی و چه راديو و همه کسانی که در این شبکه ها هستن مسئولن در قبال و واستشعار طلاب العلم والدعاة والموجهين هذه المسؤولية سيؤدي بتوفيق الله إلى نشاط واجتهاد في الوقوف أمام المد الإلحادي احساس مسئولیت دادن به طلاب به دانشجوها سبب میشه که خب اهل دین زیاد بشن سبب میشه که دینداران زیاد بشن سبب میشه که از طرف دیگر فکر الحادی به انزوا کشانده بشه والله تعالى والله عز وجل أخبرنا أن الكفار ولو عظم كيدهم فإنه موهن كيدهم الله خبر داده در قرآن کفار و مشرکین هر نیرنگشون هر چقدر کفرشون بزرگ باشه ولی که سسته ذالکم ذالکم بان الله موهن کید الکافرین هر چقدر هم کفار مکر نیرنگ بکنن آخر شما میبینید که کفر ضعیفه آخرش الحاد ضعیفه یک مسئله ای هست اونم اینجا یعنی جایی مثلا ما میبینیم سهام اتهام به طرف ما میشه اینا مثلا نشر وهابیت میدن یا سلفیت میدن یا هی کتابای عقیده رو درس میدن یه چیزی نیاز است تو پرانتز بگم یعنی خب ما تو کتاب ما مثل بخاری و مسلم کتاب توحید یا کتاب ایمان داریم خدا در دل ما در زندگی ما بزرگ میکنه یعنی خوندن این کتاب ها این احادیث متاسفانه وقتی که من سهام اتهام, اتهام به طرف من یا امثال من بشه که چرا شما بحث از خدا میکنید یا مثلا یا بحثی خلافی را یدک میکشید مثلا بحث توسل یا غیر خب متاسفانه وقتی که با این زاویه نگاه بشه دایره به کی اون میدان به کی باز میشه به ملحد وقتی که دایره بر من تنگ بشه من اونم منظوری که دارم از اون بحث توحیدی که دارم ارائه میدم یا مثلا اون توسلی که قبول ندارم یک نوع توسل قبول دارم این نوع توسل قبول ندارم توسلی که قبول دارم به خداوند و توسل با اون دعاها و و اورات این توسل دیگه توسل به صفات صفات صفات الهی به حال دعایی و انواعی که در درس ما بیان کردیم خب یه سری توسل مثلا میانجیگری کردن و یه کسی میان خودم و خدا قرار دادن از اون میت و مرده اینو قبول نداریم چرا میگیم خداوند بزرگتر از این حرف هاست خداوند رحیمه به بندگان مهربانه الله میشنوه میبینه شفقت مرده که بیشتر از خدا که نیست خدا که همه بندگانش رو هر جا میشنوه تبعیض هم قائل نیست من اینطوری خدا را بزرگ میبینم و بزرگ میخوام برسونم به مردم خب وقتی که من جلو منی که من دارم در از خدا حرف میزنم از صفات کمالش از اون عظمتش تو جلو منو بگیری من نگم میدون به کی باز کردی میدون به کی دادی میدون به چهار تا ملحد این هست که من میگم که دشمن خودمون رو بدونیم دشمن از چی داریم وارد میشه خب بریم به صفحه 68 سبل المواجهه فی نظر نوعان سبل وقایه و سبل علاج راهای مقابله کردن با الحاد دو نوعه یکی پیشگیری و یکی دیگری هم درمان اما سبل الوقایه راهای پیشگیری فإنها تهدف إلى بذل أسباب التي تحول بتوفيق الله بين الشباب المسلم وبين الوقوع في براثن الإلحاد ومنها اون چیزی که نجات میده جوانای ما رو خصوصا جوانایی که مورد هدف قرار داده شدن از پنجه و چنگال ملحدین چیزی که نجاتشون میده به توفیق الهی اول العکوف على کتاب الله کتاب الله و سنت نبی صلی الله علیه و سلم تلاوت و انا اول دیگه قرآن و سنت با تدبر خونده بشه مردم بازگو بشه والله عز وجل يقول وكيف تكفرون وانتم تطلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله چون کافر میشید میگه قرآن نمیخونید میگه سنت پیغمبر رو بینید و من یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم کسی که چنگ بزنه به قرآن به کلام الهی بخونه تدبر بکنه گمراه نمیشه ملحد نمیشه و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند وقد ترکتکم في فیک قد ترکت فیکم ما لن بعده ان اعتصمتم به کتاب الله در میان شما چیزی رها کردم که اگر بهش بچسبید گمراه نمیشید و اونم قرآن الله جل و علا ثانیا السعي في الوصول إلى ذوق طعم الإيمان ووجدان حلاوته بيهم سنة رو تلاش بکنیم برينك مزي إيمان رو من خلال التأمل في صفات الله عز وجل از جمله مثلا بيهم صفات الهي كده القرآن والسنة و سنت الله رحيمه الله مهربانه رؤوفه لطيفه سميع بصيره ومن خلال التأمل في صلة المصطفى صلى الله عليه وسلم همشي نواك عدم بزندقية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلال التأمل في محاسن الإسلام همچنین نگاه کردن به محاسن الدين الاسلامي وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم میفرماید میگه اون کسی مزه و طعم ایمان را چشيده الله را به یگانگی بپرسه و بگه قبول دارم الله را به یگانگی و اسلام را دین خودم انتخاب کردم و محمد رسول الله به عنوان پیغمبری قبول کردم این شخص میگه مزه و تعب از زندگی خودش و از ایمان خودش چشیده و میچشه و اگر نه محرومه هیچ لذتی از زندگیش نبرده و نمیبره ثالثا غرس العقیده الصحیحه فی نفوس فی النفوس بكل وسیله بیایم با دروس ایمانی دینی بیایم حب دین رو در دل مردم بکاریم خصوصا در دل جوانهامون با عقیده صحیح و درست كالدروس والمحاضرات والخطب والبرامج والمناهج وكل طريق از سخنرانی ها گرفته خطبه ها برنامه ها حالا با رسانه های مختلفی که ما در, در, دست, در دست داریم چه تلویزیون چه رادیو چه کتاب و كل طریق لا سيما الوصول الاصول التي يؤدي الرسوخ فيها بتوفيق الله لتفكيك الفكر الحادي خصوصا اون راهایی که فکر الحادی را دگرگون میکنه نابود میکنه به انزوا میکشونه چه اونها میرن ما جلو راهشون بگیریم مثلا میان از طریق شبکه های اجتماعی و الواتساپ غیره ما هم بیایم به نبرد اونها سین همت رو بالا بزنیم با مطالعه تحقیق بیام پاسخ شبهاتشون بدیم نه اینکه که بیایم فقط تماشاچی باشیم و تماشا بکنیم بیایم در دل مردم از اون همون رسانه هایی که استفاده میکنن در دل مردم از همون رسانه ها وارد بشیم حب ایمان و حب خدا بکاریم کل ایمان بالغیب و ایمان بالقدر بیایم از ایمان بگیم ایمان به غیب از ایمان به قضا و قدر و ثمراتش و چطوره و این قضیه رو باز بکنیم و اعتقاد حکمت فی افعال الله بیام بگیم به جوانان و جوانان خودمون چرا الله این کارو کرده و چرا میکنه خصوصا قصه کهف و ما زدیم بحث بین میان موسی و خز که چرا خز اون کارها رو کرد خب اینا همه علتها رو به ما بازگو میکنه از از حکمت های الهی یا یوسف در چه افتادنش که مثال زده و تعظیم و نصوص شرعیه بیام در دل ما بکاریم حب دین با بزرگ بنداشتن قرآن و سنت عظمت اینها و جلوه و شکوه اونها را در دل اونها بکاریم مع بیان حقیقت الایمان و حقیقت الکفر و خطره و در کنارش هم باید بگیم کفر چیه چه, چه پیامدهایی داره اصلا خود کفر و چه در دنیا و چه در آخرت و العلاقه بین العقل و النقل همچنین ارتباطی که بین عقل و نقل هست كما يجب ايضا ان تعاد الهيبه الى المواد شرعیه في المناهج التعليمية خصوصا در مناهج آموزش پرورش باید دین درست ارائه بشه باید دین درست ارائه بشه درست بازگو بشه و هیبت دین باید حفظ بشه نه اینکه دین به زبا کشنده بشه و ان یربى الطلاب على انها الاصل والاعظم والاجدر بالاهتمام في هذه الحياه بعد به جوانان ما گفته بشه این چیزی که باش بهش توجه بشه چیه در این دنیا دینمونه اصل دینه و ان تكون لها الصداره في عدد الحصص همچنین در میان زنگ های کلاسی باید دین بیشتر بهش اهمیت داده بشه تا مواد دیگر و فی اوقاتها و فی الدرجات همچنین چه در نمره چه در اون وقتی که داده میشه در میان و وليس ان يكون هذا للمواد العلميه التجريبيه على حساب المواد الشرعيه یعنی که ما بیام جانب دنیوی را ترجیح بدیم بر دین دین به انزوا کشنده بشه اصلا انگار که دینی وجود نداره خصوصا ما یه درد رنجی که داریم مثلا در ایران خب مثلا ما اهل سنت خب شاید 10 20 میلیون سنی تو ایران داشته باشیم ولی که خب 12 سال از اول ابتدایی تا دبیرستانمون میخونیم درس ولی که کتاب خاص خودمون که مذهب ما اعتقاد ما با ما بازگو بکنه نداریم الا در بعضی از مناطق یک زمینه کوچیکی مثلا داده میشه خب اینا سبب میشه که چی اون جوان و نوجوان ما اون بچه ما آمادگی پذیرش فکر الحادی رو داشته باشه رابعا تقویت الشعور ایمانی و و الایمانیه بعد ارزش ایمان اون بزرگی و بزرگواری در دل ما ایجاد بشه نسبت به دینمون یعنی اون احساس عزتی که ما نسبت به دینمون داشته باشیم ولی یقین به ان الله مع المؤمنین و اینکه الله با مؤمنین است خب سیرت پیغمبر میخونیم به خاطر همین چگونه در جنگ بد نصرتشون داد در جنگ خندق و احزاب و در جنگ ها چگونه اونا سربلند شدن چگونه الله با آنها بود یکلهم برعایت چگونه اونها را الله حفظ میکنه و ازشون نگهداری و پشتیبانی میکنه و یمدهم بعونه و توفیقه چگونه یاری میده و توفیقشون میده پیغمبران خدا در قرآن قصه ابراهیم قصه موسی چگونه از دریا عبور میکنه و دیگه پیغمبر نوح با اون کشتیش خب اینا همه برای ترسیخ پشتیبانی خدا از مؤمنانه چگونه الله پشتیبانی میکنه از لود و دخترانش نجات میده صالح و هود و الی آخر از پیغمبران که چه برای چیه ان الله الله ینصرکم الله نصرت بدید الله هم با شما خواهد بود ثم منقلبهم في الآخرة إلى جنات النعيم سپس آیندهشون هم آخرتشون که در بهشت جاویدان الله جل وعلا علا به اونها عطا میکنه غایت لذتهم رؤية البر الرحيم سبحانه که بزرگترین نعمت در اونجا دیدن و ملاقات با الله جل وعلا علا هست خامسا الترشید الثقافی ارشاد یک ارشاد فرهنگی بملاحظة مصادر التلقي التي يستقي منها الشباب أفكارهم خب یک سری ما مصادر و مراجع داریم که جوانای ما خصوصا فکرشون از اونها از اون کتابا میگیرن طرز فکرشون خب باید نگاه بکنیم که اونا چی میخونن چی دوست دارن از همون در وارد بشیم و جوانای ما فیلاحظون ما یقرؤون و فی ما یتابعون من واقع چه شبکه هایی چه صفحاتی چه رسانه هایی را پیگیری میکنن از همون در وارد بشیم ولا یترک لهم الحبل على الغارب نداریم اینا سید دشمن بشن بیان یک کسی غریبه ای بیاد رونها تاثیر بذاره فإن من اعظم الأخطار أن يسمح للناشئ أن يبحر في الشبكة كيف شاء دون رقيب وحسيس بدترین چیز اینه و خطرناکترین چیزی با چیز بر جوانای ما اینه که به حال خودش رهاش بذاریم بدون اینکه کسی بالا سرش باشه کسی مراقبش باشه بذاریم به حال خودش هر کاری دوست داشت انجام بده ولن نصل إلى تحقيق الطمأنينة والأمن لأبنائنا إلا إذا وصلت العلاقة بين الابن وأبيه والأخ وأخيه والمعلم وتلميذه إلى مرحلة الصداقة نمیتونیم درست فکر خودمون رو بهشون برسونیم با آرامی با تمنینه و آرامش مگر اینکه ارتباط بین خودمون و فرزندمون بین معلم و دانش آموز بین برادر و برادر ارتباط رو تنگاتنگ بکنیم ارتباط رو محکم بکنیم دوستانه بکنیم تا اینکه بتونه از ما بپذیره ولی با کتک زدن و با اجبار کردن نمیشه همیشه کار زور شور بوده با به زندان انداختن و کتک زدن درمان نمیشه فکر رو با, با فکر درمان کرد باید یک مجال فکری و گفتگو باید ایجاد کرد همیشه زور نتیجه عکسی داده این سبب شده که حتی اون ظالم وقتی که یک شخص ستمگر وقتی که ظلم روش اجرا میشه سبب میشه که اون مظلوم جلوه داده بشه ظالم بودا که اون ظالمه میشه مظلوم با چی با ظلم ما بر اون ظالم چون ما اقتدارمون بیشتر بوده بر اون مردم همیشه فریب عاطفی میخورن فریب رسانه میخورن بحيث يكون الصدر مفتوح المفتوح أمامه ليبث الشبهة التي تعرض له والأسئلة التي تحيره بزنیم جوان ما حرفشو بازگو بکنه حرفشو ارائه بده بذار دوست ما بشه فرزندمونه برادرمونه دانش آموزمونه بدلا يبحث عن نجواتهم في جحور الحیات والعقار نره دیگه سوراخ به های ما رو اقرب دنبال پاسخش بگرده نبیاد حرفش حرفشو به ما ارائه بده و ما هم پاسخش بدیم یا راهنماییش بکنیم سادسا شیشومی تأسیل المنهج الشرعی في التعامل مع الشبهات بالنأي عنها والسعي في كشفها بیایم یک منهج علمی دقیق منهج علمی نه منهج علمی دقیق ارائه بدیم تا اینکه به شبهات پاسخ بدیم و جوان ما ازش دور بکنیم و بیایم اون کجی و اون اشتباه اون شبهات را بیام بگیم مثلا اون بحث صخره چند بار مطرح کردم که خدا میتونه صخره بزرگی رو خلقت بکنه بعد بلند نکنه خب بیام بگیم که اشتباهی این شبه در کجاست اشتباهی این سوال در کجاست و هذا من الامر المهم الذي ينبغي ان نعنى بغرسه في نفوس الناشئين مسئله مهمی که بکاریم در دل بچه هامون و هو ان الشبهه شبه ها مرزن بیماریان ولا ينبغي التعرض للداء نبادم خودمون رو در معرض آسیب بیماری ها قرار بدیم والسلامة كما كما قال السلف لا يعدلها شيء هي چیز مثل سلامتی نیست و منع المبادی من قطع التمادي من از آغاز بهتر از قطع کردن و ادامه ادامه راهه یعنی ما به جای که راهو شروع بکنیم از ابتدا اصلا راهو نریم اون راهی که میدونیم که اشتباهه و شبه فتنه شبه هم فتنه هست و النبی صلی الله علیه و اخبر ان الفتنه من استشرف لها استشرفت لها هرچند که حدیث ضعف درش هست ولی خب حالا معناش صحیحه کسی که دنبال یک آفت و بیماری رفت خود به خود گریبان گیرش میشه خود به خود فتنه رو به طرف خودش جذب میکنه وعليه فيجب أن يقنع الناشئ وغيرهم بأن لا يرخو أسماعهم لمن يبث في نفوسهم الشبه نباید گوش فرا بدن جوانای ما به هر کسی که شبه اندازی میکنه خودشون در معرض آسیب قرار ندن فإن شبه خطافه شبه اونا را سید میکنه والقلوب ضعیفه قلب ما هم ضعیفه فالاستماع للشبه اذا مغامره غير محسوبه العواقب یک ریسکه اصلا گوش دادن به شبهه که سبب میشه که ما خودمون خودمون در معرض پیش بدی قرار بدی و کم من انسان ظن فی نفسه القوه والعلم فوالج الى موقع او استمع الى ملبس فاوقع في صدره شبهه لم تخرج منه خب چقدر انسان ها بودن که فریب خوردن احساس احساس غرور داشتن در خودشون که ما میتونیم و توانایی شد داریم رفتن گوش دادن تو این شبکه ها رفتن تو این مجموعه ها شرکت کردن تو این خصوصا تالارها گفتگوها شرکت کردن بعد آخر آخر از اون مجلس بیرون اومدن و دلشون پر از شک و شبهه است بل صرعته و فعلت به الافاعیل چنان کمرش به زمین کوفیده که دیگه خودش هم نمیدونه که از کجا خورده عاقبت غرور و کبره ثم إنه إذا ابتلي بها عن غيرها عن غير تنقير عنها کسی که دنبال نبوده ولی خب از یک دری وارد شده تو اتاق خوابگاهی یک دانشجوی دیگه میخونه بعد میاد شبهه رو به این میندازه فعليه ان يلجا الى الله في ان یعافیه منها بل دعای هدایت بکنه خصوصا این دعا را بیاد داشته باشید برای خودتون و من خودم برای خودم دعا میکنم اللهم انی اسالک الهدى والتقى والعفاف والغنى بر الله از تو هدایت میخوام از تو هدایت از تو عفت و پاک و تقوایت را میخواد این اصل کل هدا هول هدایت بعد تقوا و العفاف و الغنا نیازی از دیگران این ما زیاد بود از الله جل و علا بخواهیم اگر کسی پس بدون بحث یک کسی این شبه رو برش وارد کرد دعا بکنه پس دعای هدایت بکنه که الله به راه راست هدایتش بکنه ثم ان یراجع على عجل اهل العلم لکشفه بیاد رجوع بکنه به اهل علمی که خصوصا در این باب کار کردن مراجعه بکنه و اون پاسخ خودش رو بیابه هذا هو الحق المبین این حق مبینه واضحه آشکاره و ما سواه فتلبیس مردود غیر از این چیه فریب و نیرنگه که نباید فریبش بخوریم یا قهدعات و الضلال فی جمل براقه که گمراهان میان با زرق و برق دادن به اون گمراهیشون ما را به طرف خودشون جذب بکنه با اون جملهات قشنگشون تدعو الى انفتاح الثقافي غیر المنضبط میان فرهنگ سازی میکنن با یک فرهنگی آلوده به بیبندوباری والهدف ان یترک الشباب نهبا لهم و اون جوانه هم به یک غنیمت بهش نگاه میکنن که به طرف خودشون بکشونه و آلوده به خودشون بکنن فیوجهوهم الى حيث شاءوا هر طرف خاصنم اون جوانای ما رو سوق میدن و المنهج الشرعی فی هذا الباب واضح بحمد الله منهج شریعت واضحه در تعامل با فتنه ها الحذر من الفتن انسان باید از فتنه بر حذر باشه و التحذير من اهلها از اهل فتنه انسان باید بر حذر باشه والامر بالمعروف والنهي عن و والاخذ على ايدي السفهاء باید مقابله بشه با نهی با امر معروف و نهی از منکر و جلو این سفها را گرفتن این خاموش فکرها را گرفتن سابعا رعاية شباب المسلمین المبتعثین فی بلاد الكفر جوانایی که بورس تحصیلی میگیرن میرن خارج درس میکنن بعد اونا در آغوش گرمی از از تعامل نیک باید اونا رو آغوش بکشیم وقد حسم علماء هذا الباب علماء مونم اومدن یعنی تو این بحثا احکام شرعیشون رو ارائه دادن برای اینکه باز بدارن جوان ما از اینکه آغشته و آلوده بشه به فکر الهادی فبینوا ما یحل من الابتعات و ما یحرم اومدن گفتن که چه جایی جایزه که جوان ما بره ادامه تحصیل بده و چه جایی نه لازم نیست که بره و ما ضوابط الحل و چه موقع جایزه و چه موقع جایز نیست و ما يحرم وما هو ضابط الحل والواقع الذي نعيش فيه فيه مشكله لا ينكرها عاقل یعنی این مشکلی که ما واقعا گریبانگیر ما شده خصوصا کسایی که میرن خارج درس میکنن هیچ عاقله نمیتونه انکارش بکنه والواجب علی الغیورین ان لا یقفو مکتوفی الایدی نباید خردمندان جامعهمون اندیشمندانمون دست بکشن از از توجیه از گفتگو با این جوانای ما که میرن خارج درس میکنه و یترک حالا شباب و هم حدثا اسنان و في اسنانهم ضعيفون في تجربتهم اینا که کم تجربه تازه به دوران رسیدن سیدن سهلا لهؤلاء المحنه باید بذاریم اینا سید آسونی باشن شکار آسونی باشن به دست ملحدین ولی هذه دعوات الهدامه با این طرز فکرهایی که واقعا جوان ما را نابود میکنه ایده و مرام را ازش میگیره و هنا ارفع صوتی مخاطبا للحريصين على هؤلاء الشباب من مؤسسات افراد اینجا میگه که دارم بالا میبرم برای اینکه همه بشنون ای جوان ای مؤسسه ای که میای علم و دانش را برسونی به مردم ان یولوا هذا الموضوع الاهتمام الله به این موضوع اهمیت خاصی بدن و ان یضعوا البرامج التي تهدف الى تحسین الشباب قبل ذهابهم و بعد ذهابهم بیاد خصوصا این جوان رو با آغوش بکشونن بیان این رو توجیه بکنن تا اینکه آلوده نشن وعلى الجهات الرسمية المعنية بالدعوة والإرشاد والملحقات الثقافية واجب في توعية الشباب وتحذير خصوصا المؤسسات که انه والله بحث دعوت و ارشاد و مثلا اون مؤسساتی که دولت ها دارن تو سفارت های خودشون در حمایت از دانشجوها که فقط مجرد حمایت مالی نباشه بلکه حمایت فکری هم باشه بیان اتاقای فکری داشته باشن بحث و گفتگو داشته باشن و یکون صدر الواسع الذي يحتضنهم بعد اون سینه هم باز باشه در آغوش گرم اونها رو بگیریم تو سری بهشون نزنی به اون جوانمون والذي تتكسر على عتبات امواج الشك التي تحيط بهم تو اینکه ما بتونیم اون پایه‌ها و موج شک و تردید را در دل اونها خوردش بکنیم بشکنیم نه که بیایم تو سری بهشون بزنیم نه بیام پاسخگوی شبهاتشون بشیم و علی الدعات لا یغیب عن صحه النصح هذه و از جمله چیزها سفارش هایی که دارم دعوتگران نیان میدان رو خالی نکنن و لا یهملوها و اولئک شباب این جوانه رو نادیده نگیرن ولا يغفلوا زياراتهم في نیان کوتاهی نکنن در ملاقات با آنها مع التواصل مع النوادي الطلابيه و رؤساء و امنها خصوصا انجمنها گروه ها میدان به رهانا رها وكذلك ينبغي أن يكون لطلبة العلم الشرعي مشاركة في المواقع المخصصة للشباب المبتعثين وملتقياتهم ومجموعاتهم البريدية بزن هم راهایی يكون اونا هم همون راه ها رو هم ما طی بکنیم همون رو هم ما طی بکنیم اونها اگر اونها اگر اه، برای خودشون اونها اگر برای خودشون انجمن رو نمیدونم اتاق فکری داره ما هم داشته باشیم اونا اگر نامه میزنن ما هم نامه بزنیم اونها اگر اتاق فکری دارن اونها اگر پالتاکی جوی هستن ما هم اون فضای مجازی رو به اونها رها نکنیم کما ینبغی تعهد من وقت لآخر وقتی از وقتی دیگر بیاییم جوی حالشون بشیم من خلال الجهات المعنیه بالرسائل والمطويات والكتيبات والاقراص التي تعالج هذا الجانب مهم بذاریم ما فیلم و مستندی داشته باشیم کتابی داشته باشیم به دست اونها برسونیم مقالاتمون نذاریم اونها رها بشن ثامنا أن تقوم الجهات المسؤولة من الجهات المعنية بالدعوة أو الحسبة أو رعاية الشباب أو التعليم أو غيرها بالتجفيف منابع الإلحاد واجتثاث أسبابه وهذا موضوع واسع خب از جمله کاری که باید بکنیم باید ریشه ریشه الحاد خشکش بکنیم نذاریم آه، اون وسایلی که هست و اونها ازش استفاده میکنن راحت به دست جوان ما برسه جلوش بگیریم پیشگیری بکنیم بیایم امر به معروف و نهی از منکر را تقویت بکنیم نه اینکه درش رو ببندیم و در ارشاد و توجیه را ببندیم نه بزنیم به خوبی و به خوشی حرف حق را برسونیم تاسعا إقامة حكم الله عز وجل فيما وقع في هذا الكفر الغليظ بیایم برخورد دینی بکنیم اون چیزی که الله از و خواسته با کسی که مروج فکر الحادیه و به هذا يرتدع الاخرين تا دیگران درس عبرت بگیرن كما قال عثمان رضی الله عنه ربما یزع السلطان الناس اشد مما يزعهم القرآن شاید اون سلطان اون حاکم اون پادشاه یا اون رئیس یا اون رهبر یا هر رئیسی باشه بتونه مانع از یه چیزی بشه که قرآن نتونه یعنی قرآن مردم شاید بهش بیتوجه باشن ولی خب نسبت به حاکمشون توجه باشه عاشرا التزام الوصايا النبوية العظيمة الواردة في هذا الباب بين بأهميات بدين ب وصية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم توسيهاش سفارشاش منها الاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى خصوصا یاد الله زياد كعدان خصوصا با خود نماز فان الالحاد ليس قضيه علميه ثابته الحاد تي تورية نظرية نظریه هست واقعیت و نداره وإنما هو مجموعة وساوس مجموعية از بس هست مجموعية از بس والوساوس وساوس انما تنفذ من خلال الشيطان شيطان وسوسه گری میکنه تو دلمون شک و شبهه ایجاد وفي حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عند الترمذي قال كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله در این حدیث داریم در سنن ترمذی میگه بنده نمیتونه خودش از شیطان دور نگه داره مگر با ذکر یاد الله چنانچه الله هم در قرآن میگه و من یعش عن ذکر الرحمن قیض له شیطانا فهو له قریب کسی که از یاد الله غافل بشه شیطان میشه رفیق و یارش و ینبغی العمل بالوصیه النبویه فی هذا الباب باید به توجیهات و سفارشات رسول الله صلی الله علیه و در این مسئله توجه خاصی داشته باشیم و هی قول و سوسنه کما في صحیح مسلم چنانچه در صحیح مسلم در رسول الله صلی الله علیه و میفرمایند لا يزال الناس یتساءلون حتى يقال هذا خلق الله هذا هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله این الله مخلوقات الافريده بس كيف الله را فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله اگر کسی این چنین چیزی در دل الشيطان وسوسه انداخت شک و شبهه بگه من ایمانو به الله باور دارم وقد جمع اهل العلم خلاصه ما جاء في الوصايا النبويه اهل علم مدن خلاصه این مطالب را نوشتن جمع آوری کردن گفتند یعنی چه راههایی هست که انسان میتونه از این وسوسه خودش رو نجات بده لمن ابتلیه به هذه الوساوس التي تصل الى شکی في ربه جل و جلاله چیزایی که سبب میشه که انسان در الله جل و علا شک و شک داشته باشه و هی خمس پنج تا راه هست که ما بتونیم خودمون رو پناه بدیم از شک و شبهه فینبغی ان یعلمها ناشئه المسلمین که جوانه و نوجوانه و یاد بگیرن اولا ان یقول العبد آمنت بالله و رسوله به الله و پیامبرانش ایمان دارم چنانچه در حدیث داشتیم شیطان اومده در دل شک و شبهه انداخته بگو آمنتو بالله آمنت بالله یا بگو آمنت بالله و برسوله ثانيا ان يقول الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله یگانه است الله بی از خلقش الله نه پدری داره و نه هم فرزندی ثالثا ان يدفل عن يساره بعد هذا القول ثلاث سه توف بندازه سمت چپش رو در نماز داریم وقتی خنزب میاد یک شیطانی که در نماز بیاد وسوسه ایجاد میکنه نفس بکنیم زبان الله دندان قرار بدیم تو بکنیم و بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رابعا ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بقي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسال نماز بقي اعوذ بالله من الخنزير خامسا ان ينتهي عن هذه الوساوس تسبقش هذه الوسوسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وقوله الحق فإن ذلك يذهب عن اني وقتی که تو بی توجه بشی به این وسوسه شیطان خود به خود دیگه شیطان میدونه که دری نداره به طرف ذهن و عقلت بی توجه باش هذه عشر وسایل الوقایه این ده تا وسیله برای پیشگیری بود اما راه مقابله با این فکر و با درمانش اما سبیل المواجهه لهذا الفکر الهدام فهو العلاج مقابله برای درمان این قضیه علاج من وقع بالفعل في حمأة الالحاد وهو في الغالب احد رجلين دو شخصن که آلوده میشن به الحاد مسلم عرضت له شبهة الحادية فوقع في شك غير انه لا يدعو اليه ولا يسخر من الشريعة جوني آغشته شده آلوده شده به الحاد در شک و شبهه افتاده شده بدون اینکه دعوت بده و بدون اینکه نسبت به دین خودش بدبین بشه و دین خودش رو مورد تمسخر قرار بده و علاج هذا بالمناصحه الايمانيه والعقليه با دین و ایمان این شخص نصیحت میشه وأن يسعى حثيثا في اجتثاث هذا الفكر من نفسه بأسلوب هادئ حكيم با اسلوب نار نرم میام این جوان مو را چیکار میکنیم جوانمون رو درمان میدیم فکرش اون آلودگی اون مریضی رو از فکرش میزداییم و ما ينبغي ان يتصدى له داعیه على علم این دعوتگر را متوجهش باشه باید این چینی نرم با خوش رفتاری بیاد این مریضی و بیماری رو درمان بده عنده باع في هذا العام لا جاهل يزيد الطین بلا نه این شخص نادان بیاد مثلا ملحدی را مثلا بياد يا کسی در شک شبه افتاده بیاد با نادانی مثلا بیاد اون خاک و خیسترش بکنه گل و خیستر بکنه ولا بد ان يستشعر هذا الداعی جانب الرحمه فراموش نکنیم مهربانی لطف در سخن گفتن همونطور که الله جل و علا به موسی میگه که وقتی که می برو پیش فرعون چی بگیش چی بهش میگه اذهب فقول له قولا لینا با نمی باشه سخن بگو سینتو باز کن حرفشو دو ولی خب آمادگیشو داشته باشی مطالعه کرده باشی کتاب باید خونده باشی باید شبهات قوم بهش درایت داشته باشی ولا بد ان يستشعر هذا الداعي جانب الرحمه والشفقه بهذا المنصوح الذي اشتالته الشياطين به دشمن به اون شخصی که آلوده به فکر شده نگاه نکن رفیقت پاش لغزیده درش بیار از اون منجلا والآخر متمرد یدعو الحاد دیگری متمرده سرکشه داره دعوت به سوی الحاد میده و یقیم علیه الادله و یسخر من الشریعت و اهلها این شخص داره بریش ما میخنده به دین مورد دین رو مورد تمسخر قرار داده داره دعوت میده با با اون دلیلهاش خب این این دیگه نوع مقابله ما باهاش فرق و تفاوت داره فهذا يجب ان يرد عليه ولا يجوز السكوت على باطل این نباید در مقابلش سکوت انتخاب بکنیم بلکه باید مقابله بکنیم هذا من حيث التأصيل العام بطور عموم اما عند التفصيل فتمت ضوابط لابد من مراعاتها ولی خب به طور تفصیل میگه که فرق میکنه این تفاوت داره در میدان وقتی که ما اومدیم میخوام با یک شخص ملحدی بحث بکنیم نوع مقابله ما متفاوته اولا الرد على هؤلاء الملاحدة ونقد شبهاتهم لابد أن تحكمه الحكمة ومراعاة المصلحة بعد مصلحة البسنجي بو حكمات وش وهذا موضوع يجب ان يوزن بميزان الذهب وهات بو ترازوی طلا این مسئله را بسنجیم لأن الموضوع في غاية الخطر خیلی خطرناکه رد و جواب دادن بر ملحد خیلی خطرناکه هر کسی نباید رد بده و هر شبهه از اونها را نباید ما مطرح فتارة تكون الحكمة في الإعراض عن الشبهة وإماتتها جيد باید بیتوجه بشي نسبة به شبهه اصلا ما ترهش بكوني وإخمال ذكر قائلها والبعد عن التنبيه الجاهل عليها اصلا يعني اسم يود أن ترف بشي ونام فكرش وتارة الحكمة في التصدي ورد رجی هم هم اسمش باید برده بشي هم از نوع تعامل ما باد متفاوت باشه وقفتين گفتیم باید با ترازی تلا بسنجیم یعنی باید خیلی دقیق وارد بشیم و پاسخ بدیم ثانيا يجب أن يكون الرد إن تحتم محكما قبيا رد مهم بوصفه ما بد قبيح محكم بوشه نبغى زيف بوشه وإلا فإن الرد الضعيف في مادته أو الضعيف في أسلوبه يضر أكثر مما ينفع وقتی که ماده علمی ضعیف باشه یا روش بحثت القات ضعیف باشه اونجا به جایی که بیای از دین دفاع بکنی چه کار میکنی؟ میای به جنگ بادی و ما احسن ما قاله شیخ الاسلام ابن تیمیه چون قشنگ میگه ابن تیمیه میگه فكل من لم يناظر اهل الالحاد والبدع مناظره تقطع دابرهم لم يكن اعطى الاسلام حقه اون کسی که میاد با الحاد بجنگه و با بدعت ها نبرد بکنه تا ریشکنش بکنه اگر با آمادگی کامل وارد میدان نشه حق اسلام رو ادا نکرده حق اسلام به گردنته تو وظیفت از اسلام دفاع بکنی ولی نبازه با قوت و قدرت تمامت ولا وفى به موجب العلم الايمان در مقابل اون علم و ایمانت که تو مسئولیت داری حقش رو ادا نکردی ولا حصل به شفاء الصدور و طمأنینه النفوس نیمدی آرامش بر دلها بندازی و دلها را آرام بکنی و اون مریضی و بیماری که بر دلها ایجاد شده اون درمان بدی ولا افاد کلام العلم الیقین و اون سخنت سبب نشده که مردم به علم و یقین برسن ثالثا ان تبنى الردود على الملاحد على قواعد اهل السنه باید رد بر ملحدین با روش اهل سنت باشه نه با روش فلاسفه و متکلمین فإنه بالتتبع وجد أن كثيرا من تلك الردود لا بنيت على قواعد كلامية ولا وعلى أصول بدعية خیلی از ردود ما ببینیم بر ملحدین شده ولی که با چی با یک اصول کلامی و فلسفی مدن مثل همین کتابی که ما داریم خب طرف اومده با فلسفه جواب فلسفه داده خود به خود داره چی خود به خود داره اون فیلسوفو در نظر ما که جواب فلسفی دیگه داره داره بزرگ جلوه میده و ارزش قرآن ما و سخن الهی که رد بر ملحدین هست مثلا مناظره ابراهیم با نمرود قال انا احی و میگه وقتی که میگه منم میکشم و زنده میکنم خب قشنگ در یک آیه در سوره بقره الله جواب میده جواب نمرود میده با سخن ابراهیم قال فان الله إبراهيم قال إبراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق خورشید از این ور داره شروق میکنه طلوع میکنه فات بها من المغرب خورشید به طرف مغرب بیاد تا بگم تو خدایی فبهت الذي كفر خیلی راحت ولی خب اینقدر تو مثلا از نیچه و بر و فلانی می فلانی میاری یعنی چی یعنی قرآن و سنت پاسخگو نیستن در مقابل تفکرات ملحدی یعنی فقط اون چهار تا اندیش به قول اندیشمند فیلسوف اومدن جواب فیلسوفان دیگر و ملحدین رو دادن یعنی چی یعنی عاجز قرآن و سنت در مقابل ملحدین یا اهل علم ما کوتاهی کردن که تو داری دست به دامن اون اونها میشی با بزرگ جلوه میدی از یه طرف اونها رو داری بزرگ نشون میدی قرآن و سنت رو کوچک میشموری از یه طرف دیگر حب اینها رو در دل اون جوان ما داری میکاری با جوان ما میکاری با بزرگ نماییشون تو داری بزرگ جلوه میدی. آقا این فیلسوف اومده رد این فلسفه داده یعنی چی کار بزرگی کرده همونطور که الله از موسی یاد میکنه از قومش و اشرو فی قلوبهم العجل بکفرهم خب اومدن دیدن سامری یه کاری داره میکنه یک گوساله آورده خب دیدن که آقا بله این حرفش درسته یه صدای ازش بیرون میاد حب خب اون گوساله تو دل اونها افتاد از بس که اومدن رفتن رفتن با تکرار و اصرار همونطور که یعقوب علیه السلام از بس که برادراش اون برادر یوسف اومدن اصرار کردن که با ما یوسف بیاد بعد پدر تسلیم میشه اصرار این کارو میکنه دیگه از بس که حرف از نمیدونم این فلانی و فلانی شده که من اسمشون نمیارم از عمد از بس که ازشون یاد میشه از این غربی ها انگار که اینا شدن ای برای خودشون اهریمنی برای خودشون کار اشتباهیه نباید اینقدر ما دست به دامن مفکرین غربی باشیم در علاج و درمان اون بیماری که قرآن درمانش درش هست كانت ضعيفة من جهة وضرت المسلمين في عقليته من جهة أخرى این خصوصا کلام و فلسفه خودش ضعیف بوده سبب شده که مسلمانان متفرق بشن با همین کلام حالا تو دست به دامن این کلام شدی رابعا أنه احتيج إلى مناظرة الملحد فينبغي أن تكون المناظرة فردية شخصية اگر قرار بحث و گفتگو بکنی با ملحدی بذار اون مناظرات و بحث و گفتگو شخصی باشه نه علنی لا عم علنیه ما امکن تا جایی که میتونی فی ذلك و ذلك درءا للمفسده التي يخشى حصولها نه تو یک جمع علنی تا اینکه اون ملحد فرصت نداشته باشه برای شبه افکنی و شبه انداختن خامسا من المهم في مناظرة الملحد أن يمسك بزمام المناظرة وقتی که بحث با ملحد میکنی تو بیا سوال بیانداز سوال مطرح کن نه اینکه اون طرف تو رو در شک و شبهه بندازه و تو رو زیر سوال ببره و ان یکون المناظر المسلم السائل لا المسئول تو باید سوال کننده باشی مسلمان نه اون ملحد فان هذا بالتجربه انفع في تحقيق المصلحه این بمصلحتنا ذكرين يعني. سادسا ينبغي أن لا يتصدى لمناظرة الملاحدة إلا من أعد العده نباید کسی بیاد به میدان جنگ با ملحدین مگر اینکه آمادگی کامل رو داره و اخذ و اخذ للامر اهبته وتفطن الى مداخل الملاحدة مغالطاتهم التي قد يباغتون بها مناظريهم باید تا جایی که میتونه اون شخصی که مناظره کننده مناظره کننده هست آمادگی کامل رو داشته باشه با آمادگی کامل بیاد زیرک باشه و مغالطات و راه ها و درهایی که ملحدین میان حمله میکنن به ما ما باید کل اون درها را شناسایی بکنیم اون شبهاتشون رو بیان بررسی بکنیم تا اینکه نتونه ما را سید بکنه خب ختم بحث دو صفحه دیگه بیشتر نموده وقتتون رو زیاد دادید نزدیک به ده ساعت از وقت خودتون دادید با ما با این کتاب نشستید ختام این کتاب و فی الختام هذه مقترحات اضعها بین یدی اهل العلم والفاضئین برای اهل علم میگه پیشنهاد میدم ختام بس اولا أن تتبنى مؤسسة علمية موثوقة إقامة مؤتمر عن الإلحاد المعاصر ومواجهته والجواب عن شبهات الملاحدة بصورة علمية حكيمة رصينة باید یک مؤسسه علمی بزرگی داشته باشیم بیاد بررسی بکنه و جهود و تلاشش بر ترویج دین و در دفاع از دین باشه و در مبارد بیاد آسین بالا بزنه به آسین همت برای مبارزه با الحاد با روش علمی و حکیمانه و درست شبهات اونها رو پاسخ بده یک مؤسسه علمی باید باشه فکر رو با فکر درمان کرد ثانیاً ان تقوم دراسات ميدانية ترصد حجم تأثیر الالحاد على الشباب شبهاته المریشه تجاههم بیام این بالا پری که دارم به شبه ها میدن از کجا داره میاد این این نیزه و این تیر و اینا داره از کجا داره به جوان ما میخوره باید بیام بررسیش بکنیم بررسی بکنیم راهش رو بدونیم تا جلو راهش رو بگیریم فان هذا شبه مفقود فی مجتمعاتنا یعنی این یعنی مؤسسه که بیاد بررسی بکنه و جوانای ما مثلا بیان کسی باشون بحث و گفتگو بکنه واقعا میگه کمه کمیابه نیست یه جایی که مثلا جوان ما مثلا اتاق فکری جایی باشه که مثلا همونطور که باشگاه داریم برای فوتبال و بسکت و فلان یه باشگاه ها یه جاهایی باید داشته باشیم که بالاخره بحث و گفتگو درش آزاد باشه نه اینکه سرکوب بشه از ریشه تو نطفه خفه بشه یعنی فقط با زور بیایم مثلا یک فکر نابود بکنیم نه بیا فکر رو با فکر تو زور داری بیا زور خودت رو به میدون بذار نه با وقتی که بحث فکر با فکر بیا مادامی که از زور استفاده نشده حالا اون زور استفاده کرد اومد با زور مواجهه کرد دیگه اون مقابله تو هم باید با زور باشه ما اقتراح سبل المواجهة ثالثا دعوة الطلاب الدراسات العليا في أقسام العقيدة والدعوة الثقافة والتربية إلى هذا الفكر الهدام من خلال طروحات علمية دقيقة نهاده يعني یعنی خصوصا تو بحثای دانشگاهی فوق لیسانس و لیسانس و دکترا بیان اون پژوهشگرای ما دانشجوهای ما به بحث بپردازن و و اون طرحهای علمی که دارن اونجا ارائه بدن و های علمی بنویسن رابعا دعوة المعتنین بالشبكة من طلبة العلم والدعاة ان يتصدوا لهؤلاء و وشبهات بكل وسيلة اونایی که خصوصا تو شبکه های اجتماعی و ارتباطات دست جمعی هستن باید از اونها تقاضا بشه از اونها بخواهیم که میدان خالی نکنن و تا جایی که میتونن به نبرد با این ملحدین بیان خامسا أن تتبنى أقسام العقيدة في الجامعات وضع البرامج والمناهج العلمية التي تؤهل طلاب العلم لمقارعة هذا الفكر فإن هذا الجانب من وجهة نظر شخصية لا يزال يحتاج إلى عناية وتأهيل أكثر در دانشگاه ها در برنامه تحصیلی در منهج علمی و تدریسی خصوصا تو آموزش پرورش ها و دانشگاه ها نیازه که ما ماده علمی خاصی داشته باشیم برای مقابله با اه، الحاد و اه، رسوخ دادن اعتقاد صحیح اسلامیمون سادسا تدريس الشباب داخل المناهج التعليمية أو خارجها كتابا يطرح هذا الموضوع بأسلوب علمي حكيم بعد کتابی داشته باشيم كموزع توحيد موزع يا الله جل وعلا ما شيريني وآيات وأحاديثكم هذا درست بازگو بشه توحید الله جل و علا در دل بزرگ بشه بزرگی الله و در کنارش اون شبهات شیطانی پاسخ داده بشه و اقترحو کتابا للشیخ عبدالرحمن سعدی رحمه الله اسمه الادله القواطع والبراهین في ابطال وصول الملحدين میگه کتاب من میدم الشيخ عبد الرحمن سعدی ادله هي قاطع وبرهان هي دقيق در باطل کردن شبهات الملحدين من كتاب خوبي وميزة هذا الكتاب أنه لا يطرح الشبهات إن كتاب لا الشبهات ولكن من يقرأه فإنه يستعلي إيمانه بزرگی خودش رو خواننده این کتاب حس میکنه بزرگی ایمانش و بزرگواری خودش ارزش خودش رو در این کتاب مییابه و یکونو فی مأمن به توفیق الله من الوقوع فی اتون للحال اه، این خصوصا از آتشدان آهنین خصوصا از اون شبهات شبهات که به طرف ما شعله ورش میکنن و شعله های فتنه و اون آتش های شبهات با توفیق الهی کسی که این کتاب را بخونه میتونه خونساش بکنه میتونه جلوش بگیره پیشگیری بکنه یعنی ارزشی بهت میده خصوصا این کتاب کتاب خوبیه ختم ختم بحثم پایان این جلساتمون این وقتی که بهمون دارید دادید جزاكم الله خیر الله عزتون راضی باشه خوشنود باشه تشکر میکنم از این وقتی که بهمون دادید ختاما اسال الله تبارک اینجا مؤلفم شکر شکر خدا را به جا میاره میگه اس الله تبارک و تعالی ان یملا قلوبنا بحبه و به بذکر از الله میگه بار تعالی میخوام که دلهامون با محبتش پر بکنه و ما رو با یادش آباد بکنه و ان یوفقنا لطاعت و توفیق عبادات و طاعت بهمون بده و ان یعیدنا من الفتن ما ظهر منها و ما بطن و ما رو پناه بده به درگاه خودش از شر فتنه ها و چه فتنه های آشکارش و چه پنهانش والله تعالی علم الله هم داناتره و صلی الله وسلم و بارک على عبده على عبد الله و رسوله نبینا محمد و على آله و اصحابه و اتباعه بإحسان وصلى الله على محمد وعلى علی محمد